أندلس أندلس أندلس أندلس سيدي شهادي 15 يبوريد عن ابي قتاده الحارث ابن ردعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا الله بصني صلى الله عليه وسلم ركا نشو دوغا صاحب ابو قتاده صلى الله عليه وسلم ركا وكاج لا يمسكن لا يمسكن احدكم Zekarehu vahuva je bul. Neka nikako neko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom, a on mokri. Znači, prilikom mokrenja neka nikako, niko od vas ne drži svoj polni organ desnom rukom. Nastavak kadisa. Vola je mesa! minel hala i minhi I neka se nečisti nečisti prilikom odlaska u, u halu, WC, sa desnom rukom. I još treća stvar, vola je tenefes fil ina. I neka ne diše, tenefes znači disan, i neka ne diše u posudu, iz koje pije naravno. Znači u ovom hadisu spominjete tri stvari znači opće značenje hadisa, da spomenuti tri stvari, koje su tri stvari? Prvo, e, ne, ne uzimanje desnom rukom, ne držanje, ne držanje polnog organa desnom rukom, ovo se naravno odnosi na, na muškarce, jel tako? E, ne držanje znači, prvnog organa desnom rukom. Drugo, otklanjanje nečistoći sa polnog organa desnom rukom sa polnog organa ili sa, kubula ili sa dubura. Znači sa, sa dubure ili sa polnog organa, sve jedno, jedno je to isto se odnosi. E, smisao toga, što, što ima smisla desnom? Zato što desnom rukom jedemo. Ako jedemo desnom rukom i pijemo, a desnom rukom očistimo se, e, mogućnost je znači da ostane tragova nešto od neđaseta na desnoj ruci, a onda poslije koristiti desnu ruku za jelo. Pogotovo ako desnom rukom još E, znate, praksa je bilo kod Asaba da su jeli desnom rukom šta? Da pa su stavljali desnom ruku hranu, da su kačili hranu, da su jeli sa tri prsta, da su čitavom rukom jeli. E, se sad, s tom rukom se opereš i onda sad tom rukom jedeš. Još na kraju, po tekstu hadisa, dadneš svoje prste da ti neko obliži. Kako je došlo u hadisu. Ako ne možeš ti da obližiš, da dadneš neko. Tako je došlo u hadisu, vi znate, to, znate za taj hadis. Ako obliži prste, kaže, ako ti ne možeš da obližiš, fel, fel juk, e, jel akehadom, kad neka neko drugi ti obliži prste. Hadi su Buhari muslimu. Treća stvar koja je spomenuta, da ne diše u posudu. Smisao one u posudu, ako diše u posudu, znači da izađe iz usta nekakvi ovi, ovi što su sad otkrili ove nekakve viruse, bakcile, nešto tamo što ne vidimo, osim s mikroskopom, a to izađe iz usta, pa ode u posudu, pa neko drugi nakon tebe koristi zgadiš mu i napraviš mu da prenese nekakve epidemije i tome slično. Uglavnom, ovaj hadis ukazuje, znači uopće hadis ukazuje na to, na, znači o tome kako šerijat vodi od računa, o tome da, da sa propisima da se radi ono samo što je hajr za čovjeka i da se čovjek kloni oni štetnih stvari koje štete čovjeku što vodi u štetu i fesadi nered. A onda ovaj hadis ima jedan drugi problem. To a to je da li je ova zabrana koja je došla u hadisu, pa sam početku izjavio, vola jum si kenne, neka, nika, ehadukum, neka nikako neko od vas ne uzima desnom rukom ovaj, svoj polni organ. Znači, znači nikako, znači ne, ne, ne pada na pamet. A onda su učenjaci kod toga, je li ova zabrana, je li ova, ova, ova zabrana zbog toga što je, da, ukazuje da je haram ili mekruh. Uh, u tome da se drži polni organ. Također, na, pojenta ovdje i, znači, i polni organ i ovo što je spomenuto ovdje, čišćenje desnom rukom i disanje. A imamo u hadisu kod Ebu Dauda, ovo je mutefekon ali, kod hadisa Ebu Dauda je došlo i puhanje. je hadis, dodatak. Vola jem fihi. I da ne, puše u, u, u piće koje se pije. A ovdje imamo disanje. Znači, a puhanje e, znači, još gori od disanja. Ovdje je zabrane došla zabrana, došla je zabrana. Da li je haram, to je druga stvar. Zašto e, e, znači po vanjskom značenju hadisa ukazuje se da je, ukazuje na to da je, da je haram. Što je? Zato što je došla zabrana. I osnova iz usul fika kada dođe u nekom hadisu da se nešto zabrane, nemojte to činiti da ukazuje da je to haram. Osnova je tako. A onda imamo samo druge strane da je džumhur učenjaka, da je ovo sve mekruh, da nije haram. Džumhur učenjaka ovog umeta je da je ovo mekruh, a da nije haram. I da je ovo izrečeno sa ciljem odgojnim. Da se muslimani odgoji kako da se ponašaju, kako da se čisti. Radi koristi svoje. Što znači, ako bi čovjek prekršio ovo, ne upada u haram po džumhur učenjaka. I to je bliži stav. To je bliži stav da je ovo, da je ovo mekruh nego da je haram. Da je čovjek zgrješan ako ovome, ako ovome namjerno drugačije uradi. Glavno znači, iz hadisa se razumije sljedeća stvar. Znači, zabrana držanja polnog organa desnom rukom. E, zabrana čišćenja neđaseta sa polnog organa ili sa, e, sa, e, sa dubori, sa stražnice, desnom rukom. Zabranja disanja u posudu. Znači, te tri stvari na njih ukazuje Hadis. Ta zabrana, znači po većinu učenjaka je na kerahijet, a ne da je haram. Znači, čovjek ima grijeh. Uh, hadis ukazuje na to da, da musliman, ako ovo spomenuto prilikom e, obavljanja nužde ili pijenja, što kazuje da uopćeno musliman treba da se kloni nečisti stvari. Gdje god je nekakva nečistoća, da se kloni toga. Gdje ima nečistoće, neđaseta, prljavi stvari, ne mora znači uvijek neđaset, onaj šerijski neđaset, nešto što je prljavo, ružno, ogavno, treba to skloniti. Poslanik sallallahu alejhi ve nismo hadisma vidio je ne, da je neko pljunuo na zid od mešćida. Pljuvačka je čista, po iđma učenjaka. Pa je on došao pa je, pa je onaj, očistio, svojim određenom očistio tu pljuvačku. Iako ona čista. Što? Zato što ogavno ona je ljudi ne voli da vide, ružna i tako dalje. E tako isto. Znači to ukazuje, znači nešto što je, što je što se ljudima gadi, što ga ne mora biti da je, znači da je, znači da je u šerijatu, to treba skloniti, treba očistiti. Jedno je jel ti neispravno klanja u tome ili na tome, a drugo je da je, da je to ljudima ga vežljivo, da je to ružno, da treba skloniti. Također hadis e, govori o tome, o, o šerefu, odnosno da je plemenitija, bolja i vrednija desna strana od lijeve strane, što je poznato u drugim hadisima, govorili smo i spominjali doći nam ti hadisi. <clears throat> I da je znači, desna strana, desna ruka, desna noga, da imaju prednost nad lijevom stranu, lijevom rukom, lijevom nogom i u abdestu i u činjenju svemu ono u čemu je šeref i doćemo pojasnit ćemo te stvari za koje imam jasne širijetske tekstove. A onda da li se tu analogijom pravi kijas i na ostale stvari, skupina učenjaka kaže pravi, skupina učenjaka kaže ne pravi. U koje druge stvari? Da je mu steha brezat nokte desnoj ruci. Nema hadisa za to. Prvo na desnoj ruci, pa na lijevoj ruci. Da desnoj nozi, pa na Zato nema dokaza. Da li se može analogno da se vrši kijas na ovo što je ovdje spomenuti za, desnu stranu, da je šeref, u čemu je sve nešto plemenito dobro se radi, prvo desna strana pa lijeva, kao što je abdes, što je u što je, u, e, ovaj, u čišćenju, ako je prljavo, prvo se radi na lijevoj strani i tako dalje. Da ne otvaramo temu. Uglavnom, ovdje, znači, e, ovdje ukazuje da, da šerijat uopćeno vodi računa o čistoći. Znači, ovi, e, ovi hadisi koji govore pojedinačno određenim propisima za, za taharet, za za ovaj, gusul i tome slično i otklanjanje određene džaseta govori uopćeno znači da je šerija taj koji postiče na, na, na vođenje računa o čistoći da se vodi o tome. A mi, alhamdulillah, možemo se time pohvaliti tako u našim krajevima. Naše hanome su čiste, čistunice i voli da budu čiste i da čiste. I to je pozitivna stvar. Sve do onda dok ne provođe u bolest i mahano A zna prijeć bolest i zna biti bolest, mada sto rijeđi primjer. Da osoba postane bolesna. To zaista zna biti belaj. To mhm. osoba kada dođe i sam gleda, a ah, ima joj ovaj vidi ovdje, ajmo krpa i čisti. I šta god gleda neko radi, odmah gleda kako da očisti. Djecu istjera napolje, čim očisti kuću i napolje, što da ne prljaju. Čita dan su djeca napolje da ne prljale. I uvijek čista, čista kuća i bit će čista zato što djeca napolje. Ovaj, da bi bilo čista. Znači, e, čišćenje zna biti bolest i to je belaj. Treba biti čisto, ali ne bolovati od toga. Naravno, svako pretjerivanje, svaka krajnost, krajnost je e, po pitanju šerijata znači sporna stvar. I zato ono kad kažemo zlatna sredina, zlatna sredina, ono što se slaže sa šerijatom, znači krajnost nije suprotna, ni ona ni jedna ni druga nije e, požinja u šerijatu. Andalusam, Andalusam, Andalusam,